і постарайся зрозуміти мене правильно. Не роби поспішних і необдуманих висновків. Зараз ми з тобою сядемо і напишемо до центру донесення про те, що наша добра знайома і подруга, коли хочеш. Можна назвати її розвідницею. В офіцерському готелі Люкс на колишній садовій вулиці зустрічалася з командиром 7-ї дивізії італійських берсалієрів генералом Гвідо Матінеллі. Ти брешеш, переконано сказав Іван Журба. Слова Раїси прозвучали для нього настільки облудно, що навіть тінь тривоги не ворухнулася в його серці. Незрозуміло, для чого ти це робиш, але ти брешеш. Де зараз Галина? У лікарні на прийомі. Зараз може й так. А вчора ввечері я стояла в барі за стойкою, розливала пиво, вони його літровими кухлями дудлять, і сама бачила її з матінеллі. Галантний кавалер, нічого не скажеш. На прощання навіть ручку поцілував. Але ж неймовірно безсоромна і смілива дівка, моя люба племінниця йде просто на мене дивиться і навіть не червоніє. Ти брешеш, твердо повторив Іван Журба. Брешеш, і тобі доведеться ще признатися, хто навчив тебе цю зміїну брехню між нами пускати. Ні. Зараз ми з тобою сядемо, напишемо детальне повідомлення. Ти підеш на базар і покладеш його в тайник. От чого не буде, того не буде, і ніхто тобі не повірить. Галина повернеться. Я їй все розповім. Ми з нею тобі допит учинимо і взнаємо, хто тебе на таку провокацію підбив. Нічого не вийде. Ти що думаєш? У мене серце кров'ю не обливається такі слова говорити. Цього не може бути ніколи, спокійно і вперто сказав Іван Журба. А тобі за провокаційні чутки ще доведеться відповісти. Охоче відповім, погодилась Раїса. Сьогодні ж ми передамо повідомлення в центр. Там усе мусять знати. Не стану я брудні плітки в центр повідомляти. Дорогоцінний час у товаришів відбирати. А це не тобі вирішувати. Старший групи накаже і передаси. Іван Журба вперше за весь час ледь помітно усміхнувся. Між іншим, майже весело сказав він. Старшої групи у нас не хто інший, як Галина Стороженко. Дуже я хотів би почути, як вона про саму себе отакі дурниці передавати накаже. Може, і злякається але я все одно знайду можливість повідомити в центр. А тим часом я туди передам, що ти просто збожеволіла, не витримавши надто великого нервового напруження. Отже, ти мені не віриш? Запитання здалося Іванові безглуздим. Звичайно, не вірю. Гаразд. Ну, спробуй на одну тільки хвилиночку уявити, ніби все саме так, як я сказала сам цього не робитиму. І тобі подібні провокаційні фантазії забороняю. Галина чиста, свята жінка. Ніякий бруд її торкнутися не може. Ну, гаразд, намагалася здолати його залізобетонну впертість Раїса. От вона прийде, ми її запитаємо. Що ти говоритимеш, коли вона сама зізнається, сама ствердить? Ніколи такого не може бути. Почувся короткий стук у двері. Двічі, раз і знову двічі. Іван Журбаш стрепенувся і переможно вигукнув Зараз тобі заціпить. Вона йде. Через мить Галина Миколаївна Стороженко, повісивши у передпокої легенького плащика, зайшла до кімнати, глянула на похмуре сердите обличчя Раїси. Потім перевела погляд на розгубленого Івана і привіталася. Здрастуйте. Був зв'язок, Ваню? Був, сам не розуміючи, чого хвилюється, відповів Іван. Адже саме в цю мить йому стало ясно, що всі слова Раїси звичайнісінький наклеп. Не могла така жінка, як Галина Стороженко, бути зрадницею. Яка ж вона красива, ніжне округле обличчя, повні губи, мальовані талановитим художником. От тільки шкода, ніколи не бачив Іван Журба, як вони усміхаються, рівний ніс з тонко вирізаними ніздрями, і погляд очей, глибоких, темних, бездонних, сповнених страждання і могутньої незламної енергії. Вони темно карі, в обрамі довгих пухнастих вій.